awoɔ na sɛ mma bɛpue no funu ba a, na obiara nyɛ n'adwene da biara da sɛ bia biribi kakra bi a ɛbɛsi anaa mentumi ho ase bi a ɛbɛba nti mɛka sɛ adeɛ a na yɛnyɛ awadeɛ na obiara nkɔtena baabi. Ɔkyerɛ kan sɛ nneɛma ahodoɔ a Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔma ho kwan no, na deɛ nka yɛbɛyɛ yɛn adwene ama awadeɛ no basabasayɛ bi aba mu. Islam maa yɛn ho kwan sɛ bi a wopɛ sɛ woware mmienu, mmiɛnsa anaasɛ nnan a, Islam ma ho kwan. Yɛn mmom ɛwɔ sɛ yɛfa kwan pa no so. Ɛwom sɛ ɔbaa no a yɛne no wɔ hɔ no, yɛn hwɛ hu no sɛ yɛne no adi no yie ma yɛwɔ ahoɔden a yɛtumi hwɛ mmɔfra no, yɛtumi hwɛ ɔbaa no, ɛma yɛn ahoɔden no bi ka yɛn ho sɛ yɛkɔware second time anaa third time anaa fourth time. Islam na awade no ɔma yɛn hokwan no sɛ yɛtumi ware. Ɛnyɛ sɛ yɛfiri yɛ ara, yɛfi fie yɛ ara na yɛkɔ akɔware kɛkɛ. Ɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛn nhyehyɛeɛ yie. Sɛ yɛanyɛ yɛn nhyehyɛeɛ yie a, nsɛm bebree na Nyankopɔn de bɛbisa yɛn. Ebi wɔ ha a n'adwene bɛyɛ no sɛ ne yere yi ɔnyɛ me sei anaa ɔyɛ me sei nti no, ɛno na ɔregyina so de akɔtɔ ɔbaa foforɔ aba. Nanso Islam nyɛ botaeɛ a ate keka ɔpam na ɛma saa aware no gyimi no yɛ no saa. Na yɛn a yɛaka a yɛwɔ hokwan sɛ yɛbɛware baako, mmienu, mmiɛnsa, na kɔpem nnan no, ɛnyɛ sɛ biribiara na ɛbɛka sɛ me yere, ohu me, me yere, wayɛ me sei, esiane me kɔware baako a meka ho. Ɛno na yɛyɛ no saa a, afei koraa na asomdwoe a enni fie hɔ no, afei koraa na ɛbɛyɛ double, double, double, double. Sɛ yɛde saa botae no na yɛde bɛkɔ akɔware ho no a, deɛ anka mɛsrɛ papaapa Sɛ ebetumi aba sɛ ebia woatu anammɔn ankasa, ɛsɛ sɛ woyɛ w'adwene yiye nea enti a woatu saa anammɔn no. Sɛ ɛnte saa a, mma no a Nyankopɔn adi kan de ama wo no anhwɛ yiye a, ɛbɛsɛe wɔn ho daakye sɛnea madi kan aka no. Adeɛ baako a ɛyɛ a edi mu akotene yiye mmienu apue atenase a yɛaba abɛtena ase. Ɛsɛ sɛ woyɛ wo nhyehyɛe yiye ma ɛkɔba no sɛ, anyɛ biara koraa, sɛ ɛyɛ anohoba o, sɛ ɛyɛ awia o, sɛ ɛyɛ anwummere o, ɔbaa no at least onya emu baako a ɔde bɛyɛ wo aduane ama wo nso wadi ne nsa anom aduane no. Ennye nni sɛ waka akyerɛ wo da biara da sɛ ɔde aduru begu w'aduane mu, ennye nni sɛ waka saa, na ɔnna suban biara nso adi sɛ ɔde aduru begu w'aduane mu nti ɛma ɛnam ne nsa anom no, wusuro sɛ obedi ne nsa anom. Migye di sɛ obi de bɛhyɛ ne tirim sɛ saa bere yi sɛ obi ne wo awo mma nnan na mebɛtow aduru de aduru begu aduru no aboa mu ama me nko ara ahwɛ no koraa. Ahoɔden bɛn na ɔwɔ a obetumi agyina gyina so ahwɛ mmofra na ɛte saa? Deɛ ɛno no ɛno no yɛmmɔ mmɔden yɛnhwɛ bɔ ne yɛyɛ nsɛm na afei deɛ etwa to a yɛkae no ɛnnɛ asɛm mu mpo no ɛyɛ ade a ehia papaapa wɔ awadeɛ biara mu. Nkurɔfo a yɛatena ase aka wɔn ho nsɛm, ebi wɔ hɔ a yɛbɛka wei, yɛbɛka wei, yɛbɛka wei, ne wɔn, adeɛ pɔtee paa na ɛhyɛ hɔ ara ma awadeɛ no nkɔ so, ebi wɔ ha na ɛnyɛ firi ano, nanso ɛno yɛka, yɛde aka wɔn. Sɛ ɛno yɛntumi ampa amma awie pɛ yi a, ɛnneɛ yɛbɛka no sɛn? Ɛnyɛ adeɛ a awadeɛ no bɛgyina. Sɛdeɛ woka no a ɔno nso ka, sɛ ɛyɛ adeɛ a wode w'ano aka a, sɛ bi a wo ne no annyina da kɔpem kar no abɛwu a, ɛbɛtumi abɔ ho mmuaeɛ, na sɛ ɛyɛ adeɛ a woaka nso a, ɛno nso bɛsɛe ho mmɔden kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ho adontuo nso bɛgye wo, ɛsiane sɛ ɔnnye nni sɛ wayɛ wo biribi a ɛbɛ deserve wo sɛ wobɛka saa asɛm no sɛ mmrɛ tenteenten na mote fie baako na mode mo ho ka bɔ mu a, ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ a Aware a yɛware no, obi ware a ɛyɛ mpɔnsee yɛ nyareso pɛn de ma no, obi nso ware a ɛno so na ɔnam de kɔ ne heaven. Yɛn mpaebɔ a yɛbɔ ne sɛ, mo biara momma ɛnyɛ heaven deɛ wɔ yi a, na afei nso hɔ ma obi a Nyame so dom a woka wo nsa kaa saa ɔbaa no ɛhu no animtia, ɛbuo ne anidie a wo ne no a mo papa, w'ase, mo mmienu nyinaa no, ohia paa sɛ wo nso wode bɛma wɔn na ɔbɛma aso. Ɔwɔ mu dɛ sɔfo ɔakasa yi, memmpɛ no dɛ ɔbɛba no dɛ mo nua yi obohu n'akonta, obedzi no kasaetwuw. Iyi so ntsi, mɛserɛ five minutes pɛ dɛ nka asɛm a is Brɛda Agoa ɔpɛ dɛ ɔka no, nka ah ok. Nnyɛ dɛm, ehu dɛ fitsi yɛhyɛɛ asɛm no ase nyinara ɔama ne nsa do dɛ ɔpɛ dɛ ɔkasa, ɛhɛɛn, ntsi.